أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Reče da se Allaha bojite. والله مستعان الضياء بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشيخ الشريعة علم يدوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وصفه الشريعة علم يدوم ومن شمس لا يشرب التبادل وهو معصيون ومن شمع ولا يشرب بذلك يوسف الأمة ومن شمع ولا يشرب بذلك ولا تتراجي ويبيتم بالنسبة ومساعدة صالحين لا يشرب بذلك يسبلوني نموت كما تكون minutama da bi završilo se sadi. Sadi prolaze da bi završili sa danima. Dani prolaze da bi završili sa mjesecima, a mjeseci sa godinama. A godine prolaze da bi završile sa ljudskim vjekovima ili vjekovima kako bi vidiš njihove istorije. Vrijeme se ne povraća, niti se prilika povraća. Ljudi idu svome gospodaru i mi smo u toj pomoći. Idemo našem uzvišenom Allahu Đalešanu kome će se sve vratiti. Allah Đalešanu nas na taj dan podsjeća pa kaže واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون I bojte se dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kad će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, nikome krivo neće učinjeno biti. i bojte se dana. zato se čovjek broji dana. Bojte se dana Allah će da će vam objavljen, u kome ćete se vratiti svome gospodara. Ne bojte se dana, nego se bojte onoga što će se zbiti u tome danu. Bojte se onoga što predstavlja taj dan, to je povratak vašeg gospodara. Zar je strašan povratak vašeg gospodara? Za nekog jeste, a za nekog je sretan a zatim će na tome danu svaka duša dobiti što je zaslužila, to je stekla, i nikome se neprava neće učiniti. Ne treba se bojati dana, niti se treba bojati nepravne od malovi, nego se treba bojati svoje zarade, braće. Allah za većanu kaže, bojite se dana u kome ćete srti vrati svoje gospodaru, zatim će svaka duša dobiti što je uradila, nikome se neće ne pravići. Ne treba se bojati na pomoge, ne pravi se treba bojati toga dana, nego se treba bojati svoje zarade, svojih dijela. Allah će lešeno kada nas upozorava na ovaj dan i ime nam prijeti, šta hoće od nas? proće prilika i mi ne odlučimo. Da bi nam bio jasan to prema Allahu Đalešanu i odgovornost prema Allahu u potrebu to za manji dugo prema ljudima i odgovornost pred ljudima. Ako vam čovjek da nešto, zaduži vas da u roku od mjeseca ili godine morate, vratite, platite. Pa je prošla godina. Prošla je prilika da to uradite. Ali odgovornost prošlo, mi smo i dalje duži. Tako i mi roboj, kada istekne i posljedni moment našeg života, istekne i posljedni moment naše prilike i mogućnosti da radimo, ali nije spala sa nas i trunka odgovornost. Pa ćemo odgovarati da nam ja uđe u lješanu na sudnje žanu prije da nas se stopalo pomjeri, Odgovarat će ovo subhanahu wa ta'ala za naš život. Odgovarat će za našu mladost, za naše znanje i naš svetak, za naše tijelo. Prije nego se stopalo pomiri. Znači, odgovornost ne otpada. Šta je to najveći razlog današnjeg propasta? njega čega ljudima da budu kako treba. To je prvo iskušenje. Allah se da mu navodi iskušenja. I tek kaže obraduje onih koji ih prevede. Kaže Subhane, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Ovo istrpljive obrazovi koji su kroz sve ove tegobe i iskušenja govorili dovoljno nam je Allah na njega očinimo. Pa je za njih od Allaha blagoslov i milost i oprost. Šta je to iskušenje? Ti ljudi su zapijeli na prvom iskušenju. strahu. Na strahu. Strah, braćo, strah. Strah, priznane mi ili ne, preprega prva i glavna i najveća. I kod pojedinca, i kod skupina, i kod pometa, i kod ljudi. Strah. Nisu li otišli na drugo iskušenje. Svi smo posrnuli svi smo polobili noge kod prvog iskušenja. Tražimo tebe kada idemo do Allaha Želešana uzdignuti ruku. Allah Želešanu kaže Ela inna ulija Allah la hovbun alaihim u lahu jahzanu. Zaista Allahovi prijatelji ne treba da imaju straha, ne treba da se žalosti. Zato je da straha. Zatim dakle, kaže, tada hokun alejim olahu jehtenu, opet govori o vjericima, o onima koji se budu Allah za šanom držati i ne budu prema njemu griješiti. Nema njima straha, ne treba se žalosti. A pa pre nama strah, a pre nama žalost. A Allah za šanom je negira. Jeste negira je u svakom slučaju u smislu ahireta. Neće biti straha na ahiretu. I ne treba, neće biti žalosti na ahiretu. Pa šta je onda strah naručka? Koje ima? Ona, draga braća, dolazi od Allaha Đalešanu kao iskušenje. A dolazi od šeitana uvećana. Pa kaže Allah Đalešanu, الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون in kuntum mu'mini. Šeta nas straši svojim štišenjim, svojim pristalicama, svojim prijateljima. A Allah odgovara, Ferata hafuhu, hop, i njega i njih se ne bojte. I njega i njih se ne bojte. Kako ćemo to uspjeti? Allah daje lijek, wa hafuhu, bojte se mene, I ko ste to mogli vi, ako ste ispravili vjernici? Znači, Allah se lešanu je stvorio strah kao i slučenje za vjernike. Ali je šeitan uvečava, pa nas straši svojim prijateljima, pa nas straši glaž, pa nas straši siromaštvo, pa nas straši bolest, pa nas straši smrš, pa nas traši zavodno, pa nas straši pa usamljenošću i tako dalje i uspjeva da zadržava sve muslimane danas na ovom pragu. Ne da ih dalje od ovog praga. Pa hoće u džihad, boji se. Da prevan se odgovaran pred jednim običnim zemaljskim slugom i ne smije da Allah će lišati se Bogu. Ne smije da izreši za nešto. gospodara. Zar nije narod policija toga čovjeka? Zar nije narod učenjaci i stručenjaci toga vladara? Jest, sve je to narod. Oni su radnici, oni su učenici, oni su profesori. Oni su čuvari. Ali šta ih spriječava? Spriječava i strah tog čovjeka. A zašto je on toliki? Zato što ne ima straha od Allaha šalašanom strah od Allah i Lešanu, to vas je braćo imano. Mi postajemo vrstu ljudi koja se oslobodila straha od ljudi. Ali tek nakon što je u srce djelova ušao strah od Allaha i Lešanu. Tek nakon što su povjerovali da Allah i Lešanu drži u svoje ruci vlast nebesa i zemlje. Moć nebesa i zemlje, bogatstvo nebesa i zemlje pa su ti vladari i njihove vlasti praška. Neprivjetna, nezvrtna. Spomena nije vjerna. Nikakve paše nije dostojna. Pa se pomojali silu u kome se se pokorava. Kad vidimo one koji se boje ljudi, da njima otkrivamo da se ne boje silnog. Njegove granice prekoračuju u svakoj prilici. mogu da prekoraši. I strah. Kada ljudi prebrode strah, prvo i najteže iskušenje, ostale su im samo repara iskušenja. A to su iskušenja ostavljena na kraju ovog ajeta. Žura, glas. Ako jedna generacija, jedan narod smjelo iskoraši i na ulažem lešanu, možete pomoći a u njegovom srcu ne bude straha od ljudi. Ti ljudi, odnosno ti šeterovi stišeriti, će odmah izolovati ti ljude. Odmah će im, ako mogu, kikisnih pekil, da ne govorim izmjeriti vodu. Pa dolazi da drugo iskušenje. Kada su vas sami bili u tom iskušenju, do iskušenja dajte da nam je Allah za lešanu istupe, pojavili su se ove gladi. Kurac su me gladi. Pa je Allah Želešanu objavio, a ako se bojite, gladi. Allah će vas obskrbiti iz njegove dobroti. Pa kad ljudi riješe se prvog iskušenja straha, Allah Želešanu će ih pod pomoći u drugom iskušenju glađu. Pa ukoliko budu kao mu'mini istrajni pri glasu Allah Želešanu će brzo okončati to iskušenje. A onda, kad budu oslobođeni straha i budu oslobođeni gladi, mogu ponovo izgubiti put. Mogu ponovo reći šta ćemo mi sjediti ovdje jer smo se oslobodili straha i nismo gladni. Ali Allah Želešanu i ne reće da idu dalje jer oni su još uvijek dužni na Allahu Želešanu da raditi ono zbog čega je gospodio. A pa to jeste ljudima dostaviti islam. Pa onda treba iz zemlje u kojoj nisu glasni, nije i strah, treba ići dalje. Treba se dalje boriti protiv kufra. A to zahtjeva šta? Džihad. A džihad uvijek uzima ljude i uzima sredstva. Pa kaže Allah Želešanu, gdje iskušavat ćemo i dalje sa umanjivanjem njihovih imetaka, borit se odreći svoj imetaka, i odreći ha? života koliko Allah Želešanu htjede da uspije. Koliko Allah Želešanu htjede da uspije. A ti obratuj one koji to prebrali. Da se još samo osvrnemo na ovaj najveći uzrok muslimanskog, muslimanske slabosti. Strah. Jer prva hotva treba samo da odam bodu. Strah! Je razlog što se danas se sad mali ne radi jednu vijeku. Čuju nekoliko ajeta, ili sad nešto iz islama, pa i se sviđi. I hoće da budu pokvore prema Allahu Đelešanu. Međutim, kada upoznaju stilu toga puta i da je to put muški, da je to put odvažnih hrabri, da je to put najboljih Allah veća lešaja od stvorenja, isto bi ispopane straha. Pa treba da se suoče sa strahom. Oni je neprijatelji. Treba sada da ga zgaze. Kaže Allah veća lešanu, svoj tobak, ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Zar se nećete boriti protiv ljudi, koji su zaklete svoje prekršili i nastrali da potjelaju poslanika i prvi vas napast, zar ih se bojite? Reče da se Allah bojite, ako ste vjernici. sve ugovore sa vama. I koji te trudi da protjera poslanika, jeste da protjera poslanika, braćo. I za žudanak, i za žudanak danas, žele istirati samo ono što je nevjerao poslanik, a sve ostalo će ostaviti. Samo vjeru žele i danas istirati, a sve ostalo mogu ehlete sebe. Tako kaže Kristo, u sporozumu kog je napredio sa Jordanom, kad, kad je pomirio Jordan i Izrael, kaže Tek je potpisao sporazum kad su mu dali garanciju ovih da će se boriti protiv islamskog ekstremizma, odnosno terorizma kao se oni naziraju. Pa kaže, to je teror. Ono što radi u Čajni, to je teror. I sad je on duhovic da objasni da je to teror. Kaže, to nije islam. ne idu u džaviju. To je teorija. Dokada će nam dozvoliti tu vjeru, pa čak i u Americi, ako to bude vjera, čega? Čistote i namaza, i vladeta, a ne bude vjera čitava života, vjera ukupnog islama, živog islama, jakog islama, moćnog islama, pausnog islama, islama pod kojim se sve uči i pada, islama koji je otkriva sve čije zavrde, ali kasnije postavljenost Allahove istine objavljene u Kur'anu, odličene u šarijatu i islamu, osnačene u džihadu, od vomenima svjesni makine i vomenima čiji su potrete ograničeni granicama šarijata. Onda ta vjera ne donosi obzir. Znači nije treba usmeriti vatom i željezom. Silo i spletke, zamke i podmičivanja, Pa kaže, silni tvar je religija, kod nas ljudi, milioni ljudi idu u džamiju. To je terorizam. Pa kaže ova Đelešanu, zašto se ne bojite protiv naroda, koji samo govore prekrši i koji se trudi na istina poslanika između vas? I oni su prvi počeli sa borbom protiv vas. Mohum bede ukum avvala marme. Ali, završetak ajeta je najbitniji, a tahšavna in kuntu mu'minin ponovo se ponavlja. Zar ih se bojite? Zar ih se bojite? Bojimo. Allahu je haku an takšavu. Pa Allah je pričina da se bojite. Mi se bojimo se. Bojimo se. Ne smijemo bojit. Ne smijemo biti dalje. Ne smijemo biti poslučani. Ne smijemo biti potretirani. Ne smijemo biti gladni. šta je onda islam? Koji onda moća? Koga je moć? U neprijetina kog se bojite ili ono ono se treba bojati? Ko daje život i ko pomoć daje? Allah ili on? Lovom Allah iako kažemo Allah. A to ne vidimo u praksi stvarno smo. Jer su i u radici jezikom govorili sve kako treba. A ne delima su radili kako ne treba. Da i kad kažemo, vjerujemo da je Allah moćan, da on štiti, da, da, da, ali u istinu u našim srcima nije strah prema Allah, on je primjetan, a strah prema nevjericima ispunio horizont. Koji živi ima u našim srcima? Koji je to ima u našim srcima? E pa šta mu nevo, Allah zadešava nas pita, kad se treba boliti protiv sirnika koji ispunite svimu, koji ne daje Allah vam svetu, jer zastira Allah je šalu kaže da ih se bojite. To Allah je preći da ga se bojite ako ste vjernici u njega. Pa ako kažete da je on svemoćan, kažete da je on svemoćan, a u biti vjerujete i radite i pražate tako kao da je ne prijete svemoćan. A Allah ne zna tako. Ili nemoćan je ovdje. Kako su to braćo izliječili ashabi? Ja kako su ashabi izničili strah od rana. Čime? Straha od Allaha, braćo. Straha od Allaha, žalnašanu. Vjerujem da je njegova kazna žešća i da poniženje koje Allah žalnašanu propiše i spusti na roba je gore nego poniženje koje vas puste. Ne vjerujte, naprotiv. Mnoga poniženja koja hoće ne vjerujte da spustena čovjeka rezultiraju sa ustvorom tog čovjeka i ponosom i slavom i među ljudima i kod Allaha Žadršana i kod dobrih njegovih robova. Zato, braćo, ako hoćete uspjeh, i vi prisutni ovdje, i vaša braća oko vas, naša braća muslimani širom svijetu, ako hoće uspjeh, moraju da se ne boje neprijatelja niti iskušenja, nego da ih se raduju, moraju da se ne boje neprijatelja niti iskušenja, nego da ih se raduju. Selek je se radovo iskušenjima, braću u sebi. Da se bojimo Allaha da se ne bojimo iskušenja, nego da se radujemo i da se ne bojimo neprijatelja, nego da ga mrzimo i predvijemo. Jer to je prvo iskušenje. To je prvo iskušenje. To je otvoranje vrata pobjede. To vam je slika kad čovjek dođe do vrata i treba da otvori, ali tu i stalo poklizava. Hoće da uvodi za što je uvod poklizava, pada. Pa hoće da uvodi pa poklizava, pa hoće da uvodi pa poklizava. Kad prevodi strah, Allah želešano hoće pokidati okove. I sa srca, i sa ruku, i sa misli, Allah će pokidati okove. Allah je taj koji je oslobađao mu'mine uvijek i pobjedu iz dava. Allah je taj koji je oslobađao pokova iz tega. Zato kaže Allah Želešan, Elej sallahu mi krati navde. Dio je Allah dovoljan svome robu, a strašete oni mimo njega. A strašete oni mimo njega. Šeta znači straši. Uveličava taj strah. Ako bi se upovedali prirodu tog straha, koji nije ništa drugo nego malo iskušenje šeitanova spletka, a šeitanova spletke su slabe, one se otkrivaju tek kad prirodimo strah i počnemo ubijati njegove neprijatelje. Njegove prijatelje, naše neprijatelje. Šta se dešava? Strašio da nas nestalo kom je metka. Hajmo pogledati metak. Ako možete vrati da znate šta je vrijedno od života koji vam je ostao, pogledajte život koji vam je prošao. Ako možete da sačuvate zdrave, znajte da ćete ga izgubiti. Ako možete da sačuvate život, znajte da će vam to uskrovati. Ako možete da sačuvate svobodu, znajte da će vam nestati kad prizor dana kada će vam doći buke iskušenja i brige nesnosne i žalost koju niko za vas podići neće. I Allah će vršava jer niste zaslužili. Zato pomogite sebi i odmerite strah. Kada vas šeitan znaši smrću, recite mu smrt ne mogu ni ubrzati ni usporiti. Ona je meni propisan. Kada vas znaši strašu, recite na bakav je propisan. kada vas straši ranama i bolestima, odgovorite sebi. Odgovorite sebi da odmah da strava toga. Što mi je propisano, znači će me, a neće me strašiti što mi je propisano. I tako do posljednje šuplje koju šeitan ubaciva. Jer taj strah, ono neće vam i nevo najveća prepreka pred slabićima. A ako se slučajno to pobjedi, to se vlada, ostale prepreke idu brzo. Kaže Allah Đalešanu, الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف oni koji vjeruju bore se na Allahovom putu. Vjeruju, vjeruju, bore se na Allahovom putu, ne borimo. Pravi vjeruju se oni koji vjeruju u Allah, ne mogu sa njega i njega ne poslumljaju i bore se na Allahovom putu i metima i životima, oni su iskreni. To su iskreni, a ovo su lažni. Pravi vjeruju se oni koji se bore na Allahovom putu. Jeni, jesu. Borba na Allahovom putu, ne imaju. Nije iskreni. A oni koji ne vjeruju, bore se na šeđanovom putu, na tagutovom putu. I uistinu se oni bore. I uistinu se oni bore. Pogledajte koji god hoćete narod. Pogledajte njegovu organizaciju od duha do vrha. Pogledajte njihove šeđanske interese, kako li su voli. Kako vojsku mobilišu. Kako je stimulišu. Kako je naoružavaju. Kako je osposobljavaju. Kako se stavljuju oni koji ne vjeruju bore se na šeđarovom putu, na tabutovom putu. I u istinu se oni bore. I u istinu se oni bore. Pogledajte koji god se narod. Pogledajte njegovu organizaciju od duha do vrha. Pogledajte njegove šeđarske interese kako ih čuvaju. Kako vojsku mobilišu. Kako je stimulišu. Kako je naoružavaju. Kako je osposobljavaju. Kako sve stavljaju otkrio je da je to bila samo slabašna šeitanova spletka. Zato kaže on i interete se protiv smislenika šeitanovi, a njegove spletke su zaista slabe. Zato kad čovjek treba da zna, pa se mogu protiv Talmuda i njegovih smislenika, u istinu će otkriti tek tada da su sve spletke šeitanove slabe. Sve njegove spletke, a najveća strah su slave. I tek sa borbom, a u borbu čovjek umeni savladavanjem straha i prikazivanjem straha od Allaha za mešanu većim od straha od bilo kom drugog. Tek onda otkriva da je Allahov put potreban šeitan والنصر يحيي بالسلاح فنمضي للوطن السليم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا وإمامنا وقربتنا محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد دار رجل وحديث مثلا اسماعيل بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثروا منهم الرسول صلى الله عليه وسلم sljedeći da gomili sekti, novotarija i strasti. Novotarija i sekte, novotarija i strasti. Vjernik nakon što izađe na Allahov put, vi to dobro znate. Oni koji ne znaju suštinu Islama, misle da je prepreka do Islama samo nepoznavanje Islama. A to kad čovjek upozna, odmah je nema više pa gdje će on zamijeti nešto za islam pa meni zašto ne znam i mislim koji god pripadnik drugog naroda ako bi upoznao islam ušao za njega to je logika oni koji ne poznaju islam oni koji poznaju islam u njega uđu upoznaju njegovu suštinu a u njemu je vraćao da sa onim koji je postao musliman njim se dešavaju čudne stvari. A to su sumnje i strasti. Sumnje i strasti. Nakon što mu je istina postala sasvim jasna, šeitan, njegovi sredovici, njegova duša, ubacuje sumnju u ovu vodu, u ovu ono, vodu, u ovu vodu. Iako prekine kontakt sa istinom, sumnja ove potpuno prevladaju njime. I on nakon što je bio na jasnoj istini, odstupio od nje. Pa šta je bilo sa, sa narodima koji su odbacili tu ovu knjigu, ako ne ovo? Kaže Allah Subhanahu وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ Kada se pocijepao, pocijepali se Bentihije? Tek kada im je došla jasna istina. Zašto? zbog sumnje i zbog strasti. Sumnje navodi čovjeka od prave, odvode pro čovjeka od prave, jer a strasti odvode od toga da slijedi sudbe. Pa šta je ovdje vraća spriječava od činada? Šta je spriječava toga da nauči Allahovu vjeru? Šta je spriječava da šire Allahovu vjeru? Šta je spriječava da pomaže Allahovu vjeru? Šta je spriječava da ginu za nju? da se žrtvoje za nju. Šta osim strasti? A šta je izba strasti? Izba strasti je dunjavnog i čovjek. Dunjavnog je ko nas. Stolica. Postelja. I meta. Položaj. Slava, ugled, bezbrižnost. Oko nas. I u nama potencijali. U nama potencijali stojeni sa okolišom dunjavnog čeljad za stolicu, čeljad za slavo, slav za gribeto, slav da ogovaranje, slav da ovim slav, slav za nemačom i tako dalje. Pa se nakon ovoga ponovno moramo vratiti na ovaj hadis. Niko od vas neće vjerovati dok ne bude njegova strah bio da nam proizilazi iz nagona ili srca srce nagije nećemo što je zabranjeno šerijatom Muhammedovi sallallahu alaihi wa sallam ili razum ubaciva suhe, to jeste sumje koje su suprede istini, koja je došla i odgledala te, to neznanje i te, i te sumje. Zato je Rumiju koji je otkrio prirodu ovog puta, koji ove vas je napustio džihad, Je niko rekao, ja sam otkrio u slavu vaš ili ja sam vidio u islamu nemoć, ili ja sam vidio u islamu neistinu, nego što je bilo? Ustašio se. Saša li je urešli podređavog? Ili se desila strast, ili subha? A pa znamo oni koji ne znaju islam hoće reći? Samo ne cilj ga upoznati, ne, ne. Oni koji su upoznali znaju da bi se održali na njemu, moraju stalo da ukrote strast Zato volimo Allah Čelešanu. Nećemo upoznati šta je strah. Dok ne upoznamo šta je to sunet. Nećemo upoznati šta je to šuha i sumnja. Dok ne upoznamo šta je istina. Jer ne vjerujete stalno vašo, sa, sa vaše napade istinu. Da bi je pomješali ili zamijenili da bi nam ponudili laž za istinu. Zato je na vjerniku žaga vraća da upoznaje istinu i upoznaje sunnet. Da upoznaje istinu kako ne bi palo u sudu. I da upoznaje sunnet kako ga strava sve bi odrela, misleći da slijedi Resula sam odlovo rekao sam. Jer slijediti strava sa udaljice od sunneta znači veći putec spasa. ovom hadisu možemo dodati i ajed tako bi gospodara Boga ovaj neće vjerovati dok sudiju, da se sudiju ne uzme u tebe. Ko je uzeo sudiju? Ko je uzeo da sudiju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je Božija? Ko uči ta šarijat? Ko se boli da vala ta šarijat? Ko je izučava taj šarijat da bi ljudima objasnili koji je mu sudio? Ko ga se pomaže? Ko подбора и, и пропаганда народа puta, Taj ne ide putem kojim će se spasiti. Taj ide putem nesreće, putem gubitka, taj slijedi šetana. Jer kaže, kaže Allah Salešanu i dotiči riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ovo je moj put ispravni, pa ga se držite, pa ga slijedite, pa njim hodite samo. Vala se tebi u subul, ne moli da slijedite pored njega druge puteve, sad te sada pa piku manj se mijeli. Pa da vas odvede od toga puta. Pa da vas odvede od toga puta, odakle pravo nikom braća draga odakle pravo nikom bez obzira gdje bio, u opštini ili na vrh države, ili u najmanjoj skupini, ili u svojoj porodici, da ljudima sudi i presuđuje se po Allahom samom. Zamislite da nas ovo obraćao i da vaše obraćao me prijateljima, a ima je niš. Ima je niš koji misle da su kao i vi. Šta radi? Uzeli su stolice tamo po opštinama, I sude je odra. O čemu? Odakle je pravo, zapitajte se, braćo, zajedno sa mnom. Odakle je pravo isto? Kada bi uzelo neko ime, možda bi bilo upečetljivije. Ali vi uzimte ime koje poznajete. Odakle je pravo isto koje poznajete, koji je došao na vlast. Tijekom ovih zadnjih promjena. Odakle je pravo ikoga sodi ljudima u imetku ili svojima ili odnosima, izuzet po Allahovu zakonu. I kakav je sud šarijata prema takvom? I kakva je uloga vaša vraća? Da kažete i narodu da ne smije, da vjeruje i prihvati na srcu, a kamo je sprovede u djelo? Da on je nekom i da mu prosudi kako on vidi, ili kako je propisao, ne znam, vašičanski sporazum, ili kako je propisao ženevski sporazum, ili kako je, ne znam, ova konvencija ili ona, ili kako je izglaso taj i taj skup i taj i taj sjednica u parlamentu. Ona se prava iko. Taj ko to radi,